До табору вони підійшли з іншого боку, звідки їх ніхто не виглядав. Цю дорогу група вже колись долала, тільки на схід. Відтоді минуло майже два тижні, тринадцять діб. Розділ десятий. Начальник експедиції сказав Материк на сході це факт. Однак це не означає, ніби наш айсберг віднесло хто зна куди у море Уеддала або по той біч землі Греєма. Нічого дивного в тому не було б, якби виявилося, що за всі ці дні нас знову пригнало в муских букту чи до бар'єра того таки Белінсгаузенового льодовика, від якого і відколився наш айсберг. Своєю промовою філмарш здивував усіх. Його апатію мов би зняло рукою. Це був знову той самий енергійний ватажок, заклопотаний обов'язками начальник, який провів їх через усі станції шостого материка. Надія збудила в ньому пригнічені нервовим шоком сили. Він готовий був вести за собою цих півтора десятка людей, виснажених ураганами і голодом. Не все трималося купи в його словах. Фільм марш не враховував північних вітрів Антарктиди які на узбережжі дмухають переважно в один бік зі сходу на захід. Не враховував і постійних океанських течій понад берегами материка, а саме обабіч нульового меридіана вони теж мали напрямок схід-захід. У цьому Булати з ним погодитись не міг, але його втішало, що Філмарш зумів перебороти в собі апатію. Він і справді дуже схуд і зблід але худими і виснаженими були всі полярники, крім одного незмінно огрядного пата, який, очевидно, не втратив у вазі. Тільки запалі очі в доктора Марша надміру блищали. Тривала депресія, дається в знаки, майнуло Булатові. Але тепер він знову відчув себе на місці і швидко набуде колишньої впевненості і сил. Він просто ще трохи ніяковіє. Та Булат перехопив погляди місіс Кет, і це його спантеличило. Вона дивилася на Філа Марша не так, як отоді на нього. В її очах прозирала недовіра і поблажливе співчуття. Ніхто не збирався заперечувати начальникові. Проблема видавалася надто теоретичною і однаково нічого нікому не дала б. Урвище айсберга було стрімке і неприступне, і всіх зараз хвилювало тільки, як спуститися з айсберга. Австралієць Казімеш Потоцький запропонував рубати в айсбергу сходи або прокласти гвинтовий тунель. Його висміяли. Тоді він цілком серйозно спитав: з брезенту наметів можна пошити човен? ми човном спокійно дісталися б материка. Це ж зовсім не страшно. Потоцький міг ще дати безліч найкорисніших порад. Кілька днів тому навіть повчав ескімоса, як краще запрягати собак. І, хоч людей лякала перспектива спуску з айсберга на лунві, та іншого виходу не було, це всі швидко збагнули. Сонце вже скотилося до білого материка але ще не черкало з піднім краєм обрію. До смеркання лишалося кілька годин. Відкласти цю нагоду на завтра ніхто не зважувався, бо ніхто не знав, яких сюрпризів слід сподіватися од Антарктиди завтра. Речі склали в пакунки й вузли, дещо можна було просто кинути скрижаної кручі, намети з кріпленням та спальні мішки. Собак нонцем пов'язав парами та вони однаково лишалися небезпечним багажем. Він їх мав спускати, а хтось інший унизу відв'язувати. Спершу думали зробити навпаки, але потім погодилися з ескімосом. Я їх посадитиму в мішок, а внизу розв'язати і сказати собакам ах, і собаки не вкуситимуть нікого. Та найважчим таки лишалося не це. А хто спуститься першим? І хто останнім? Останнім буду я, сказав рудобородий норвежець. Я альпініст.